Tani edhe më, edhe më plak. Akoma. Po tani më shumë më plak se më parë. Plak i po, bukur dhe vitet bëjnë të vetën, kështu që. Dhe dashnor i madh. Oh, vërtet. Kjo ishte çfarë ti hodhe në tavolinë. Faleminderit. Ç'të bëjmë me këtë? Jo, as. Herën e fundit që më bën mendja që kam parë ka qenë shumë kompa. Është një film me Catherine uh, Zeta-Jones. Po, çfarë? Që Po. Po, edhe një gjysh i dashur. Kam përshtypjen unë. Po. Sa ai këtë bëri, ai nuk bëri filma fare me nga. Kjo është gjëja që ai ka zgjedhur të bëj si burrë. Po. Mm. Ai do të bëjë filma ku jam protagonist, ku jam mashkulli alfa dhe siç tha Altini. Ëh, uh, dhe pastaj nuk ka kështu filma jo un gjyshi, jo un babai i po, mirë. E kam thënë se jo, s'ka nga këto. Un po ndoshta nuk i përshtaten shumë, ose unë nuk e shoh. Te The Rock për shembull, nuk ishte tek The Rock. Ehm um, me Nicolas Cage, është një film me San Francisco në dhe një rrezik atje Alcatrazi diçka. Po, po, ah, po. I vjetër edhe ky. Mhm. Po edhe atje e nxjerrin nga burgu. Ka pyetur e kam kontratë. Jam në burg, po, jam në burg, okay, nga burgu dal. Badass, si thonë ata. Do të jetë keq, jo. Çun sido sido, nejse Sot është e mërkur, po? Mm -hmm. Arriti mesi i javës Dalëngadalë Fundi i marsit Edhe fundi i marsit Po 29 data sot 29 vërtet Wow Iku, Iku. Shkoi Po koha është për shumë e mirë Po Koha është shkëlqyer Super kohë është Super fare është Edhe sot shpresoj. Do të dëgjojmë nga Olta pak më vonë. Po pra. Ose të rrish në vend. Vetëm se te kjo gjëja këtu për shembull pashë çunat dhe ishin uh, erdha dje nga u riktheva këtu. Po. Nga ora 12:30 diçka e tillë. Mm. Dhe uh, ishin uh, Mandi dhe Roni atje. Te tek, studio. Tek jo, tek jo, jo. tek uh, Ne dëgjojmë himnin në të njëjtën kohë me ato se nuk. Po, është vërtet. Pse himni luhet çdo ditë? Çdo ditë në të njëjtën orë. Me vërtet e ke? Po. Si duket është java e dytë kjo. Është afër orës 10, po jo në 10, është para orës 10. 9:30, 9:30 e pak. Ka një program pra, ka një program që që luhet himni. Pastaj këto të tjerat, po më shumë. Mm. Nis puna zyrtarisht. Mm. Bëhet zgjimi. Është si thirrje kur i thon. Domethënë. Po pra, është himni më sot po. Është si himn, domethënë, pak a mm. shumë. Po. Është si ajo zilja, zgjohuni se boll fjetët. Emën ti avash ti, kush fle? Aty nuk flen njeri, meqë ra fjala, aty nuk ka, po jo, nuk ka as shtroja asgjë. Po s'ka nevojë për shtroja. Tani fjetja nuk është vetëm që ti shtrihesh dhe fle, ka disa lloj mm. fjetjesh. Mund të flesh edhe ulur karrige, i lodhur. Po, po. Mund të flesh me sy hapur. E di. E di. Dhe mm. e bridhja edhe një herë nëpër këto. Po shikoja Jimmy Morrison ë uh, në një film. Mm. Në këtë domethënë filmin e luajtur nga Val Kilmer. Mm. A ka qartë? Po. Atë po shikoja dhe kur mbaroi ajo, thashë ta kaloj një herë para se të shkoja që të shtrihesha. Edhe oh, Pikë e zezë. Çfarë po shikoje? Jo, nuk do të them pikë e zezë. Po jo, ishte Arjan Çani duke folur për situatën politike në vend. Mm. Rakipi dhe Rakipllari në një mm. studio kur bashkë me Rakipin dhe Rakipllarin tash duhet ta heq. S'mund ta mbaj. Se janë të dy. Benzing, po. Jo, ka një gjë domethënë. Po dy Rakipa nuk shkojnë për mua. Po ky është dhe Llari nga mbrapa që është akoma më. Domethënë që po forcon po, po. Rakipllar. Po, Rakipi dhe Rakipllari dhe dhe Çani atje. Edhe një edhe një tjetër, po që ishte. Te Eni Vasili, ajo mm -hmm. ajo ishte mbrëmë duket. Ishte edhe Fevziu pastaj me. Po. po Fevziu kishte për sigurinë ushqimore, flasim pak më vonë për atë. Mm -hmm. Po thjesht nuk e di, është. Më duk sikur ishte viti një 2013, 2011, 2014, 2009, se si m'u bë kështu si 2010. po, si 2008. 2005 nga fillimi 2003 E ke parasysh apo 2017? E thua. Të vjen një kështu, po nuk e thua. E kupton? S'e thua dot se s'lë mikrofonin sa ashtu. Ku jemi në këtë vend? Akoma duke parë hmm. duke debatuar mbi brekët e hmm? Kë përmende ti çfarë? Ai. Po pra. Ai. Sali. Sali Ramës apo Edi Berishës apo Ilir Metës apo brekët e këtyre njerëzve debatohen nëpër studio televizive. Se këto kanë mbetur, e ke parasysh, mendoj tash. Mm. Në qoftë se i kemi filluar t'i t'i t'i komentojmë, po them kur filluan mm. televizionet dhe emisionet e para, apo e vëmë nga 2000-shi. Nuk po e quajmë. Po i heq fare këto vitet e fillimit, s'po i quaj. vitet kiosk, po qoftë se kemi nga 2000-shi e mbrapa që i diskutojmë, në 2017 duhet të kemi arritur diku te brekët. Mendoj se i zhveshëm nga po themi kravatat nga nga këto. Çfarë po diskutojmë akoma? Çfarë ka mbetur? Është ishte e njëjta gjellë e tmerrshme. Qoftë nga ana televizive, qoftë nga ana gazetareske, qoftë nga ana E më shumë e kam fjalën për anën gazetareske, e kam se po shikoja edhe Fevziun. Është shumë zhgënjyese, me të drejtë. Ishte edhe Mentor Kikia atje, që mm. po fliste ca gjëra që unë nuk e di, më duken si janë këto fabulat urbane që ë uh, salçiçet janë me futja kot domethënë nitratet janë shumë të larta, rrezatimi është shumë i kështu. Tani pyetja ime është këtu. Çdo gjë ishte e helmët, domethënë çdo gjë ishte kancer që ushqeheshim ne në Shqipëri. Po gazetaria dhe gazetarët a nuk kanë a nuk i bëjnë analiza se i kanë parë ata këta tuajt. I bëjnë analizat vet. Laboratorët u dalin keq. Dhe pastaj dalin gazetë thon, shiko. Ky sallami kur e merr e çon laborator, dalin analizat kështu dhe ka nivelin kështu. Mm -hmm. Dhe ka këtë nivelin këtu. Dhe ky është kaq, dhe është kaq dhe duhet të ishte kaq. Domethënë me shifra. Jo, me po është shumë i lartë dhe dhe pastaj i thua edhe ti, po e ke matur ti? Po e ke matur, po ti s'e di, po sa është, po ti s'e di, po Po nuk flitet ashtu. Sepse njerëzit i hanë këto gjëra dhe të tjerët bëjnë biznes me këto gjëra dhe ka dhe njerëz që janë të përgjegjshëm. Edhe unë e kuptoj që ë uh, është shqetësim shumë i madh, alarm shumë i madh. Të gjithë ushqehemi këtu. Kemi familje, kemi të gjithë, jemi njësoj të të prirur në asaj, po nuk mund të flasësh kështu kot, qesim, domethënë s'bëhet një analizë, unë nuk kam dëgjuar në vendin ton një media një gazetar që ka botuar dhe janë botuar pafund nga këto artikuj kështu, jo mielli është me kështu, kjo është më mm. ashtu, domethënë me, me këto nuk e di. Po nuk kam parë akoma asnjë analizë të kryer nga një media, nga një gazetar apo gazetare që thotë që vajtëm i matëm dhe na dolën kështu. Nëse i kanë bër, i mbajnë fshehura, nëse i mbajnë fshehura turp t'u vi. Nëse i kanë. Mhm. Por por që të flasësh kështu nuk e di un tani? Të tmerrosh njerëzit. M'u duk sikur Blerina Bombaj ishte e vetmja që bënte sens atje në atë panel. Sepse sepse s'mund s'mund e, e dëgjoj edhe në Facebook. Kam një shok të ri u smur. Edhe ne kemi miq që na janë smurur, edhe mm. kanë humbur jetën, e kanë kanë ndodhur fatkeqësi. Por nuk mund të dalësh sidomos kur je gazetar. E thua që ky shoku im ishte këtu dhe u smur me kancer dhe vdiq sepse këtu duhet të ketë diçka që na rrezaton të gjithëve dhe po vdesim të gjithë. Po, është është e tmerrshme, nuk mund t'i thuash këto, janë budallalliqe. Janë idiotësi në vetvete. Ti thua pastaj kur i vesh shumë me petkun e njeriu publik, akoma më tej duhet të jesh i përgjegjshëm me këto. Se këto janë këto janë të folme mesjetare, nuk Këto smundje ndodhin gjithandej nëpër botë. Raste të çuditshme ndodhin kudo nëpër botë. Edhe sallami hahet gjithandej. Po, do ta themi nuk e shpikëm ne sallamin. Po pra. Nuk e shpikëm ne sallamin dhe ka gjëra, edhe sigurisht sallami nuk është gjëja më e mirë për të ngrënë. Po që sepse edhe organizata botërore e shëndetit po, pra. ka thënë që sallami Ka lidhje me po në vetvete, jo sallami yn. Apo në vetvete po. është siç dihet, dhjami të ashtu, sheqeri të bën shumë keq. Nuk është i shëndetshëm dhe nuk po. rekomandohet. Ka sa gjëra, po, nuk po flasim për sallam për ditë. Po, nuk po flasim për, nuk po flasim për cila është dieta e e ashtu. Perfekte. Perfekte. Ndoshta dieta perfekte ka shumë pak sallam ose hiç fare, po themi. Por nëse ti zgjedh të hash, mos të trëmbesh nga gjëra që s'janë, që sallami që ha ti ose marr, im me kështu që e morën një lopë, thoshte një fshatare atje, domethënë një fshatare, flet një fshatare atje. Edhe u, u, ajo bëhet fakt. Që lopa ime u mor dhe u çua, u çua dhe u ah, bë po sallam në Tiranë, e kupton? Po ku e di ajo? Po s'e di ajo. Nëse nesër më thanë që ai kishte përgënjeshtruar lajmin. Është, nuk është aq Nëse, nëse ka, edhe janë shqetësim, jam jam shumë dakord. Këto janë gjëra që të gjithë duhet i dimë dhe jemi jemi bashkë në këtë. se rrisim fëmijë në këtë vend dhe vetë ushqehemi, e kemi familje. Por që duhet folur vetëm tamam, ose ose bëje punën ose qepe gojën. Se kështu llogje kavaje, hajde dalim televizor tash edhe ia kpusim janë të papërgjegjshme. Por e di çfarë më shqetëson më shumë, shqetësimi që shkaktojnë te njerëzit. Që domethënë njerëzit Ajo është gjëja më e prekshme, ajo është gjithë prekshme. Ajo është stresi në vetvete. Okej. Okay. E lëmë me kaq. Ne do të dëgjojmë nga The Weeknd dhe Daft Punk. Kemi një bisedë shumë interesante sot. Do flasim se pse djemtë duhen të dalin me djemtë. Çunat me çunat. E kam vendosur, po. Mbas pak, në klubin e mëngjesit, në Club FM në 104. Po e thosha pak më parë që çunat duhet dalin me çunat. Po, pra. po është është po lexoja një Billy Baker, Billy mm. Baker ka bërë një artikull, është njëri nga gazetarët e Boston Globe. Mhm. Mm dhe para sa kohësh i erdhën këta editorët e vet edhe i thanë, "Shiko, duam që të bësh një artikull dhe sepse të japin dhe temat ndonjëherë. Janë gazetarë të vjetër shumë të mirë. Mm -hmm. Po pastaj të japin kohë që një temë ta zhvillosh, po të japin një spunto, thonë, "Shiko, kjo është tema." Dhe okay. tema kishte qenë kjo, që burrat në moshën e mesme, mm -hmm. ose mesoburrat, siç themi ndryshe, uh, vuajnë sot më shumë se kurrë nga vetmia. Mm. Dhe vetmia është ajo që burrat po i vret. Po aq sa sëmundjet e zemrës, mm. diabeti dhe kanceri. Ëm um, dhe si shpjegohet kjo? Dhe kjo është pse unë po thosha pak më parë që çunat duhet të dalin me çunat. Okay. Edhe ka një gjë që kjo ka të bëjë me moshën e mesme, por por nëse ti do që ta shmangësh këtë problem dhe të fillosh të merresh me të pak më parë. Mhm. Çfarë mm -hmm. ndodh? Është që burrat i jepen shumë sot pas punëve. Po. Pas karrierës, pas domethënë janë nga mëngjesi deri në darkë mm -hmm. dhe mhm. familja duhet që të zërë vendin e gjithçkaje. Madje ka një shprehje në anglisht për shembull që Ata çunat që duan të rrinë vonë, bëjnë mirë të zgjohen me burrat. Si për të thënë që kur rri vonë është gjë çunash, po ai që çohet herët në mëngjes është mm -hmm. burrë. Edhe kjo ah. është punë burrash, edhe për t'i vënë peshën kësaj në vend të asaj tjetrës, për të thënë që kjo është më e rëndësishme se të ndenjurit me çunat deri vonë. Ëm, mm -hmm. uh, por i kapur nga koha me fëmijët, koha me gruan, koha me familjen, koha me punën, ti nuk ke më kohë që të kujdesesh për ato miqësitë, për shokët, mm -hmm. për çunat. Për çunat jo në kuptimin e çunave me të cilët punon, sepse mund të kesh çuna me të cilët punon, por çuna me të cilët nuk ndan shkon gjëra të tjera po, përveç punës. Po, gjëra të tjera. Sepse janë çuna për shkakun sepse je je bashkë me të prindër në të njëjtën shkollë dhe keni fëmijët bashkë dhe për shkak të kësaj organizoni dhe dilni dhe bëni dhe etj etj. Apo janë struktura punoni bashkë, a jeni në, më kupton? Mm -hmm. Por kur bien këto struktura më vonë, kur nuk janë, kur fëmijët ikin në shkollë të lartë, nuk janë më që të kanë nevojë t'i çosh andej këtu. Pastaj mbetesh vetëm. Edhe burrat mbesin vetëm. Sepse janë gratë që mbajnë shumë nga kjo axhenda familjare, janë gratë që organizojnë mm -hmm. takimet me miqtë, fundjavat me miqtë, drekat, darkat me miqtë, janë gratë që i bëjnë ato, burrat janë ata që merren me punë, me punë, me punë. Dhe është është gjetur që të vetmuar siç janë, pa miqësi, pa shoqëri, mm -hmm. pa ato të qeshurat, pa kohën burra me burra, thjesht kohë çunash. Tan. Burrat vuajnë nga vetmia. Nga vetmia dhe kjo jep pasoja dhe në kjo, shëndetin pa, po, e tyre. Është si na plasi zemra kur thua. E kam patallje. Është prova, e kam patallje. Jo, jo. Ai që po quhet me shprehjen e Altinit. Në Amerikë një që është një quhet The Surgeon General, është që është mjeku, është është një vend, është një pozicion i emëruar nga shteti, mm -hmm. që është mjeku i përgjithshëm. Po. Ai jep direktiva, po themi, mbi shëndetin publik etj etj etj. Edhe ai ishte i ftuar në një intervistë që dëgjova pikërisht mbi këtë temë. ë uh, mbi vetminë dhe atë që po u shkakton burrave. Se burrat harrojnë ngaqë merren me gjithë ato punët e tjera, se duhet të bëjnë kohë mm -hmm. për miqësitë e tyre. Se ajo e dala me çunat që shihet nga disa madje e, e shohin veten me faj, se kanë dalë me çunat, e do pinë një gotë, e s'janë në shpi, dhe gruaja është me dy fëmijë apo me tre, edhe është është qamet i madh, obobo, obobo. E kupton? Dhe duhet ta ndihmoj, duhet ta duhet të dhe Si ça po bëj, ça po bëj dhe nuk po bën asgjë. Po kujdesesh për shëndetin tënd, për mirëqenien tënde dhe sigurisht edhe të familjes tënde. Se po mos jesh ti mirë, asnjëri nga ata nuk do të jenë mirë. Nëse gruaja do ishte tamam, domethënë tamam. Jo, ja, është gruaja tamam, është gruaja tamam. Gruaja do ishte tamam. Jo, jo, jo, e kam fjalën e mirëkuptueshme se unë ngotruam. Mhm. Nuk ka asgjë të keqe, domethënë, të dalësh po- me çunat të pish një gotë. Jo, jo, por nuk mendoj se janë gratë problemi. Nuk nuk është se i pengojnë gratë. Është është Ti thua që është një ndërgjegje. Është një ndërgjegje e brendshme te disa njerëz, po, u duket faj që të shkoj tash të dal me çuna tash, dal unë, e kupton, ndërkohë që këtu Ne të flasim për gotë. Gjithë ata kalamaj që vin në Ndërkohë që nuk ndodh e njëjta te gratë, është çfarë është studiuar. Gratë janë egoiste në këtë. Jo, po. gratë janë po, egoiste, more. Gratë po, i ruajnë miqësitë me njëra-tjetrën. Gratë arrin që të që nuk nuk ndihen gratë të vetmuara siç burrat. Po po po. Ndihen vetëm. Merren edhe vesh kështu edhe me insulin. Nuk e di, por shikoni, ka një lloj lumturie ndryshe. Shikojeni në shtëpi tuaj, ja, shikojeni në shtëpi tuaj, ja, në qoftë se jeni për shembull një çift që keni bashkë 10 vjet, 20 vjet. Se sa se sa i ruan burri miqësitë e atyre miqve që kishte para 20 vjetëve, Dhe se si gratë i kanë akoma ato miqësi të para 20 vjetëve. Takohen herë pas here dhe ka dhe një gjë tjetër për shkak që kur burrat, kur burrat janë me njëri tjetrin, nuk janë biseda tepër emocionale. Flitet për politikë, flitet për ndonjë udhëtim, pak për pra. sport, për akon kështu. Mm -hmm. Kurse gratë, gratë bëjnë biseda, bëjnë biseda shumë më të thella emocionalisht me njëra tjetrën. Flasin për burrat e tyre, flasin për shqetësime familjare, për gjëra. Po, po, po. Flasin për çdo gjë po. teknikisht. Dhe kjo i ndihmon gratë që këto miqësitë të jenë më më genuine, më më të forta, më në një nivel më të fortë. Të lidhen më shumë me njëra tjetrën. Po burrat duhet dalin me burrat. Çunat duhet ruajnë shoqëritë, miqësitë, shokët e vjetër, të bëjnë kohë për ata, se përndryshe do vijë dita Kur do ndihesh vetëm pra. Vjen vetëm fare. Se është ai fillim fare që okay kam gruan unë dhe shokë, shoqe. Mm. Gjitha këto po, po, po, po. ta mbush dot atë shumë. Shikon, shikon. Imagjinoj më shumë. Imagjinoj, se gratë siç po thoshim. Gratë hapen me njëra tjetrën, me shoqet e tyre dhe dhe hapen emocionalisht e kam fjalën, domethënë zbërthehen edhe edhe si thua shfryhen, i kanë këto procese që njeriu ka nevojë t'i bëjë. Burrat nuk i bëjnë. I vetmi njeri me të cilin burri, me të cilën, do thosha, burri është emocionalisht i hapur, është gruaja e vet. Mm. Vetëm te gruaja burri Po, se nuk e bën as te shokët nuk hapet domethënë kështu A më kupton vetëm Po jo dhe në të gjitha gjërat, në të gjitha aspektet. Dakord. 90% po, po themi te. Po themi te te gruaja është është si më i Ashtu nuk ka. Po ti ajo gruaja po, tamam siç tha Altini. Po. Po jo, nuk po, po. nuk po hije një hije. Ndërkohë që gruaja, ndërkohë që gruaja mund të hapet me me motrën e saj, me t'ëmën e saj, me tre katër shoqet e saj, e mhm. kupton? Ka merr vesh që muhabeti që ti ke hapur, ka marrë dhenë Jo, po flet kot, jo, jo, kot pa ludoj Nuk e kisha, nuk kisha fjalën që gruaja hapet për muhabetet e tua Hapet për muhabetet e saj Po thoshte që gruaja ndan gjëra me të tjerët po, dhe duke i ndarë po, gjërat fillon dhe ka dhe lehtësira. Atë Lori e kuptoi që as me gruan s'do të flasë. Sepse sepse ajo, sepse ajo flet me disa të tjerë, kështu që mblidhen edhe aty. Prandaj më shofin mu kushërirat e gruas kështu se. Po, po. Oh Lori. Mirë. shape of you. Mirëmëngjesi dhe shape of you. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:32 minuta. Unë jam Blendi këtu me Jerin. Mirë mëngjes të gjithëve. Je ose Xherin, kemi Altinin, Oltën dhe Lorin gjithashtu këtu me ne. Mirë mëngjesi juve. Si jeni? Hello. Mirë. Mirë. Mirë, mirë. Olta mirë, mirë. Shumë mirë. Çka ka mirë, mirë, shumë mirë. Dëgjo. Ë do të bëjmë një anagram. Do bëjmë edhe ca pyetje nga aktualiteti njëra mbas tjetrës. Më pas edhe kthehemi pak temës tonë. Temës tonë. E kemi? Të hedhim anagramën. E hedhim anagramën. Anagrama në klubin e mëngjesit. Nuk nuk mbaj dot hesap se i i i ç'të them? Ç'të të them? Tuslerif, më është dashur është anagrama për sot, rivendosni gërma T U S L E R I F. Tuslerif. Dhe nëse jeni të parët në klubin e mëngjesit që vini me përgjigjen e saktë, atëherë ajo që do të ndodhë është fitoni një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Po. Tuslerif. Mhm. Tuslerif. Okej. Kthehemi te tema, pra siç e thamë. Kthehemi te tema, pra. Siç po thoshim, është tema kur burrat duhet të dalin, duhet të dalin me burrat. Duhet të lënë kohë që takohen me shokët e tyre, dalin për peshk, Për peshk mundesh. Kështu që kanë qenë, jo, po është e rëndësishme pra. Është e rëndësishme dhe mjekët janë duke e theksuar këtë. Njëra nga gjërat që po cenon edhe po kërcënon shëndetin e burrave, sidomos në një moshë të mesme, mm -hmm. është mungesa e miqve. Sidomos në po, moshën e mesme. Për shembull, ti në vend të një shoku ke një shoqe. Është një lloj, e thotë mjeku këtë. Mund të, jo. Tani ajo është, ajo është një gjë. Nëse ti ke të dashur për shembull, jo, jo. Mirë është ajo mos e grua po them. Dhe pastaj ke një mike. Një shoqe, po mund të kesh një mike, po. Që ti rrëfesh atë. Po po miq pse s'ke, sepse do të ishte shumë e çuditshme për një mashkull që mos donte të kishte fare miq. E ke parasysh edhe kjo është allasoj. Po, Sa mos besyse që vëti pastaj ke tim. Dua të them, dua të them. Pse shqetësohesh për këtë? Ti shqetësohu një herë për. Ai ai ai. Mira ka blendi. Po Por është është problem. Domethënë burrat burrat duhet duhet të kenë më sepse ça ndodh. Tani nuk e kupton Altin. Mm. Apo apo po, në po, moshën që jemi ti dhe unë. Po. Mm. Se jemi ende por por kur po flasim për kohën kur këta fëmijët janë rritur, domethënë kanë kaluar edhe 15 vjet të tjera. Dhe dhe ne jemi ndar me miqtë tanë. Ne kemi lënë gjithë këtë kohë që, që të hyjë midis po, nesh. Në se jemi marrë vetëm me afro një dekadë, pothuajse. Po, me fëmijët, me me gjëra të tjera, domethënë kemi shkuar shumë larg. Pra, mm. Plus që pastaj karriera i çon ca njerëz, dikush lëviz, dikush shkon dhe dhe ti shkëputesh nga miqtë e tu. Sa kohë ke për shembull pa i takuar ca çuna që i ke shokë të ngushtë, pra edhe edhe njëra nga gjërat që rekomandohet është çfarë mund të bësh është që të kesh një natë në javë ose në dy javë, mm -hmm. nëse është e pamundur, vetëm po për ta kaluar me shokët. Kesh një natë që e ke me shokët dhe e lën që shiko të mërkurave do dalim bashkë. Jemi tek unë për shembull, apo të mërkurave jemi këtu e jemi aty dhe dhe do takohemi dhe do do rrim do bëjmë do muhabet. Kaq. Mm. Do rrim që të rifreskojmë më të fundit, çfarë mm -hmm. ka ndodhur në jetën tona, e të ruajmë këtë miqësi sepse na bën mirë për shëndetin pra. Sepse ndryshe na zë ky diabeti, sëmundjet e zemrës e të gjitha. Po. Se është edhe e vështirë kjo që nuk mund të kërkosh më pastaj në atë moshë një shok se merret edhe për keq. S'mund të shkruash, hajde pim po. kafe. Tani ka dhe një tjetër për shembull, kjo kjo është interesante sepse e di çfarë është tjetër që ndodh për shembull. Ka dhe një lloj, ka dhe një lloj Po e quaj kompleksi nga ana e burrave që shokët e rinj t'i po, quajnë pra, shokë të mirë. Pse? E zëmë se unë me Altinin njihemi prej 8-9 vjetësh. Po, Okej. Okay. Ndërkohë që unë kam shokë të tjerë me të cilët njihem prej 23 vjetësh. Mhm. Mm Edhe nëse unë kam Altinin shok më të mirë se sa disa nga këta që janë, më kupton, i kam që janë aty. Po. Ndiej atë kompleksin që E kupton, edhe ta ta pranosh për shembull që një njeri që mund ta njohësh prej 2-3 vjetësh të bëhet shok shumë i ngushtë, bëhet shok shumë i mirë. Po normal. Po edhe edhe ti, uh, ai thot për shembull, "Oh, kam unë ca shokë, kam i njoh, kam 25-26 vjet që jemi shokë." Kur i thua, "Kurse unë kam ty." Shokun më dhe s'ia thua dot, e kupton? Po, po, po. Sepse duket vetja si loser. Thua mm. ti, do thotë ky, Po ky pse po thua mua po ne një, një vit kemi që njihemi bashkë. S'ke ti shok më të mirë se unë, domethënë shok më të vjetër se unë, edhe edhe ti s'e pranon. Ka një farë kompleksiteti. Po, s'e mm. pranon që ti je shoku im më i mirë. Sepse sepse jo jo kam kam ca shokë të tjerë, kam ca shokë. S'i takoj kurrë, kam pasur. I kam po, pasur një herë. Shokë të shkollës po mm. në në Kinë. Kur kemi bërë shkollën në Kinë. Aty janë akoma ata. Kështu që ka dhe është dhe kjo. Është dhe kjo. Burrat e kanë e kanë si kompleks që të të miqësohen me me të rinjtë. Me të rinjtë. Ka një këngë që më pëlqen, meqë jemi te kjo tema. Ë uh, Kenny Rogers. Që ka një këngë që quhet You Can't Make Old Friends. E ke dëgjuar ndonjëherë? Bashkë me Dolly Parton? Po, se po. Ideja e këngës është që Mund të bësh miq të rinj. Po s'mund të bësh miq të vjetër. Mm. Po, normal. Se duhen kohë Edhe këta e kanë uh, Këta janë miq Të vjetër shumë Ja pra, shiko një rast Dolly Parton edhe Po, ky është rasti që, që tipo po Tipo nderon Dolly Partonin Edhe shoqja jo dhe të jetë si ajo Në bus Mund ta shohim Lori Something about mine and Kenny's Po fiks si mike, ashtu njësoj, nuk e di. Mm. Shih sa e paqtë duket kjo. Dolly Parton është fantastike, mëse, ke kundërshtim me ne? Jo absolutisht për këtë po them. Po. Duke që është një rimi. A do do ta çojmë te kënga? Tani. Është, uh, ne weekend. 0692070222 Dërgoni mesazhet tuaja Tus Leri Kjo është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin Amerikan Në njërin prej të duhet ta zgjidhni Njëshi, dyshi, treshi Tam Njëshi, e si funksionon Olta? Ku të duan Si të duan, e? Mm -hmm. Varet se ku janë ata po, Ku okay. t'i vijë për mbarë Njëshi mm -hmm. është tek uh, spitali ushtarak, siç njihet Në Laprakë Dyshi është përballë QSUT-së Edhe Treshi është duke vajtur tek fabrika e birrës, po? Po, po. O kështu që mund t'i fusin dhe një birrë të freskët mbasi. Mbasi bën analizat. Po varet se ku ke, për shkak se nëse je tek pallati me shigjeta, po themi. Tam. Apo te Vasil Shanto, do bie më mirë të shkosh tek treshi. Tek treshi. Tam. Po. Se është edhe trafiku për t'u marrë parasysh tani. Se mundet për shembull që nisesh në trafik kur je 3 muajshe arrin atje. Gjashtë e gjysëm për shtatë. Thotë ajo s'i ke bërë të gjitha këto. Po kur erdhe në fundit po. E kupton, kështu që. Është tmerr me trafikun, po? Unë nuk di gjë. Po me orare është. Mm. Jo gjithmonë është i rëndë. Është normal, po. 3 mëngjesit është është hapur, kështu xham. Shkon shumë shpejt. Jo, jo, edhe gjatë ditës. e kam jo, kam batalli, po në 3 të mëngjesit asnjë orar si, meqë u futëm te oraret, të themi cili është orari më i mirë për shkak. Vajtja në punë tani dhe kthimi nga ora 4-5 është, është tmerr. Po. Kur e përdorin njerëzit më shumë rrugën. Mm. Mirë, me që jemi këtu. Tani do japim fjalën Jerit, na frymëzojë për ditën sot. E di Jeri jemi me 40 minuta vonesë sot, po. S'ka problem. Më mirë vonë se kurrë. Jo, më mirë vonë sesa kurrë është e vërtetë. Faleminderit tani që e the. E the me vonesë. Por më mirë se ta ndron. Po. Ehm, kështu që, kështu që Olta bëhu gati dhe ti me motin menjëherë pas. Po tani duket motin. Jo, jo. Jo, Olta, gjithë çfarë duket Nuk se kishim për fare I mendonim sezonale, neve, gocat e motit Dhe ne e morën full time Jemi Atëherë, shprehja që unë kam uh, zgjedhur për sot është nga Gëte dhe është kjo mm. Çfarëdo që mund të bësh Ose ëndërron se mund ta bësh Filloje atë Guximi ka përbrenda Gjenialitet Kujdes një sekond Në emocionalën duket Guximi ka përbrenda Gjenialitet, magji dhe forcë Oj oj oj. Ti Olta do e bësh atë? Motin Olta të lutem. Patjetër. Eja tani. Mbaje ritmin Olta. Si vallja e Kukësit zemër. Po shpirt. 8 gradë në këto momente, 22 do jetë maksimalja për sot dhe sigurisht që nuk pikon. Do kemi ah. vetëm diell. Oh. Faleminderit Olta. Dita akoma më të mira po vijnë. Po mirë, po gjatë javës apo u mjaftove me kaq. Super, do jetë super mot gjatë gjithë javës. Madje edhe fundjava është super. Mhm. Mm domethënë super gjithandej. 24 shkon nesër. Super. Prapë. Ja, ja, ja. Jash, u, jo. Jo, jash. Ah, harrova, harrova. Nuk e di pse na ktheve deja vu Lori. Shkoj tik të mua rrema metit. Atëherë Lori, njësoj si dje. Mirë, sa duket një herë nuk mjafton. Dëgjon jo, folklorin shqiptar dhe ja bën jasha. Turp. Ja. Nuk e bëj më jo, po nuk ka nuk ka gjë Lori. Nuk ka gjë. I vjen e brendsh. Nuk ka gjë, po nuk do s'do shoqet e ngushta kështu. Hop. Dhe e fus në lugë dhe e la ty. Ta kombinojnë të më. Jebe, hajnë. Kjo është si për të thënë miq të dashur që moti këto ditë do jetë mirë. Po. Kemi dhe vallen e Tropojës, kjo është e Kukësit, nëse do të Tropojës, të Tropojës. Ka një ndryshim ritmi. Po komplet është Coco Jumbo. Është pak më. A kjo është. Prapë jashtë Lori. Ha Lori. Et hop. Pyetjen e parë. Nga aktualiteti. Eduard Kukan, miq të dashur. Eurodeputeti Eduard Kukan ka thënë se askush në Bashkimin Evropian nuk e do bojkotin, edhe ka thënë se bojkoti është një pip kështu ballkanik. 0-6-9-20-7-22 Si të thuash është një fenomen Po ka përdor një fjalë tjetër Jeri Okej Për ta balkanizuar Çështjen e Bojkotit Bojkotit mm -hmm. Sepse nuk ndodh vetëm Shqipëri Po ndodh tani në Maqedoni Ka ndodhur Shqipëri në të kaluarën Po edhe Mal të Zi e gjitha Tani na tregon si është situata. Po Blendi duke filluar nga sheshi Wilson të dy krahët e rrugës Sami Frashëri janë të bllokuara. Pak më poshtë shkolla Edith Durham kam 10 minuta që nuk kaloj dot. Ka lëvizje me trafik rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit drejt nga diga drejt liqenit. Ka hyrja e autostradës drejt qendrës Tiranës me shumë trafik Blendi hyrja drejt sheshit Shqiponjës. Ka trafik rrethrrotullimi Zogu i Zi pjesa që vjen nga rruga Jordan Misja drejt kryqëzimit Don Bosco. Ka trafik kryqëzimi spitaleve Nuk ka probleme, Bulevardi Zhan d'Ark, kryqëzimi i rrugës Elbasanit dhe aksi i rrugës Kavajës Blendi qarkullohen drejt qendrës pa probleme. Aha. Ndonjë gjë tjetër kaq. Kaq ishte. Okej, okay, po për shërbimin për shërbimin taksi nuk do na thonë. Po, na thuaj pak, haj. Është 1500 në Tiranë aeroport. por ndërkohë që jemi në aeroport, prap ndërkohë që bëhet check-in-i, mund të bësh një telefonat kompani Classic Taxi për 10 minuta vjen domethënë taksia bosh mm. nga Tirana në aeroport dhe ju sjell në Tiranë 1500. Okej. Okay. Faleminderit. Pra, vajtje ardhje 1500 në çdo moment, vetëm telefonatat, domethënë thirrjet për aeroport 1500. Super. Në çdo cep të Tiranës. Mm. Shohim se si ka ardhur përgjigja tek anagrama. Janë dy fjalë që mund të jenë të mundshme. Unë jam nisur për njërën, na del edhe një tjetër, por po pra. Po, aksidentalisht. Unë u nisa për tjetrën. E di, e di. Ajo më doli direkt. Varet se po. ku shkon uh, gjuha. Kemi po, po edhe Altinin që na ka mbartur nga dje. Censura. I forti Altin, si e mban. Kaq ditë. Aq sa mundem, unë mm. mundohem të bëj më të mirën. Je i madh fare. Në rast kur shtrëngimi nuk mban, aty del po del. Ai lëshon për hiç gjë. Jo, e ja po ta për hiç gjë, jo çoj. Po është mirë, është mirë kur shoqëria flet na ka mbajt Altini mbrëm deri në 5. Okej, gati? Gati. Dëgjoni. Jam shumë interesuar për ritmin e së akullnajës, që këtu shfaqet shumë qartë. Mmm. Unë këtë fjalë nuk e gjej dot. Për ritmin e shumë mm. vet kanë dhënë shkrirjes së akullnajës, mm. që mund të ishte, por jo. Por jo. Për ritmin e çfarë të akullnajës? Nëse e gjeni, keni tre dhurata deri tani. Tre dhurata të premtuara Electronic Line uh, nga kemi nga kantina e pijeve, mhm. kemi edhe një dhuratë nga Cineplex. Po. po, tre dhurata. Për atë që na gjen se çfarë po i ndodh akullnajës tonë. Dëgjoni edhe një herë. Jam shumë interesuar për ritmin e kësaj akullnajës, që këtu shfaqet shumë qartë. Atëherë. Ndërkohë, një pyetje nga aktualiteti për ju, sepse ka pasur një votim në Senatin amerikan në lidhje me anëtarësimin në NATO të këtij vendi. Të cilit vend? Po. Senatorët amerikanë, duke ditur që NATO-ja është një organizim ku Amerika ka pjesën e luanit. Mm -hmm. Senatorët amerikanë kanë votuar 97 vota pro dhe vetëm 2 kundër që ky vend t'i shtohet listës së anëtarëve të NATO-s. Okej. Okay. Është e rëndësishme në gjithë këtë gjeopolitikën që po ndodh tani në botë, se është puna e sferave të influencës, kush influencon ku, ka njerëz që duan që NATO-ja të shpërbëhet si akullnaja jonë, por ndërkohë që NATO-ja zgjerohet, kjo bëhet e vështirë mhm. shpërbërja. Kështu që sulmi është mbrojtja më e mirë, është çfarë mendoj. Kështu që 97 senatorë amerikanë janë pro që NATO të zgjerohet, bëhet më e madhe Të vijë edhe në këtë vend. Ku? Është pyetja për ju. 069 20 70 222 vendi ku përgjigjeni.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 Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëherë, Olta, ta japim fituesin? E anagramës për ditën e sotme? Mhm. Mm Patjetër. Filtruesi miq të dashur. Filtrues kishe menduar ti, un kisha menduar tjetër gjë. Ariona fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan 618 i mbaron numri. Se si si qysh un hapa fjalorin e gjuhës shqipe sot në mëngjes këtu, më doli fjala filtrues mhm. përpara. Mm -hmm. Jam te gërma F akoma. Edhe e bëra filtrues. Që nga disa u mor si flirtues, mm -hmm. po, nëse ndron vendin e gërmës. Po, flirtues. Edhe del. Por ishte filtrues. Mm -hmm. Që që të jemi të qartë. Edhe njëherë emrin e vajzës? Arjona. Të lumtë Arjona, faleminderit për dëgjimin. Një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan vjen për ty. Ndërkohë jam duke shkruajtur për këtë temë pra, që po diskutojmë sot këtu. Tepër të zënë me familjet, me punën, me detyrat, burrat humbasin miqësitë e vjetra dhe izolohen me kalimin e viteve dhe e tregon tani shkenca studimet se mesoburrat janë duke vuajtur Shëndetin e keq, nga vetmia po aq shumë sa nga sëmundjet e zemrës, kanceri, diabeti e të tjera. Obeziteti, ë, vajt dhe tregojnë që të ruash mm -hmm. thonë mjekët, të ruash shoqëritë, atë kohën me çunat, është po aq e rëndësishme sa të shkosh në palestër. Është po aq e rëndësishme sa të hash mirë, është po aq e rëndësishme sa të dalësh për vrap. Duhet të dalësh për vrap social me çunat, sepse burrat që merren vetëm me punë, vetëm me biznes, vetëm me E ke parasysh se është është kjo gjëja, për shembull ti çohesh, je gjithë ditën në punë, pastaj uh, vijnë fëmijët nga shkolla, mbasdite do i çosh në një mm. kurs, do i çosh në një gjë tjetër, pastaj je shumë i lodhur, do të rrish në shtëpi, ndoshta të hapësh një gotë, ku di unë, pish një gotë verë, pish një birrë, shohësh një film edhe t'ia fusësh gjumit, çohesh nesër ta bësh prapë. Pastaj në fundjavë, fëmijët duan të shkojnë në plazh, fëmijët duan të shkojnë ashtu, gruaja ka nevojat e veta, edhe këtë fundjavë e kalon me familjen, edhe tjetrën pastaj, Bëhet shumë e vështirë, pastaj është ai shoku tjetër që s'ka kohë se ai ka problemet e tija, kështu që nga një muaj shkojnë dy pa u parë, tre. Edhe dalëngadalë fillojnë ato fijet e miqësisë, hollohen, e priten. Edhe pastaj ne mbetemi të izoluar, e vjen një moment kur ndihemi vetëm e s'kemi me kë të bëjmë dy fjalë. Mhm. Mm dhe thonë ata, që tek njerëzit që janë të palidhur me të tjerë, që nuk kanë rrjete sociale, që nuk kanë shokë. Vdekshmëria është shumë e lartë dhe kjo është problem tek burrat më shumë se tek gratë, sepse gratë arrijnë të krijojnë lidhje personale ose ndërpersonale me gra të tjera, burrat janë më të mbyllur. Edhe e quajnë të flasësh për çështje personale me burra të tjerë si diçka që s'është aq burrërore. Ëh. Mm -hmm. Edhe për këtë arsye, edhe kur bëjnë kontakte me të tjerë janë të cekta, po themi. Janë të përgjithshme. Po. po. Kështu që për këtë po flasim. Ju si i ruani miqësitë me çunat, me shokët tuaj, dilni për gjah, organizoni fundjava, bëheni bashkë, udhëtoni. Këto janë gjërat e mira, këto janë gjërat që duhet të bëjmë. Po duam të dëgjojmë edhe nga ju se si e keni zgjidhur ju këtë? Nëse e keni zgjidhur ju këtë problem. Të vetmisë sociale tek meshkujt dhe izolimit. Tani do bëjmë edhe lidhjen e shkurtër për ditën e sotme. Jemi gati aty. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër këtu në të mërkurën tuaj, tuaj rimon me ftuaj dhe ftuaj është se si disa u thon ftonjve, ftuaj është një frut i veçantë në racën e vet, le të themi që është një pemë që nuk ka kushërinj të parë, të parë quhen djem dhe vajzat e hallave të tezeve, xhajave dhe dajave, dajat janë vëllezërit e mamave ose farmacistë tiranas me origjinë shkodrane. Shkodra është njëri ndër vendbanimet më të vjetra në Ballkan, Ballkani nuk u fut dot në Europë, por Europa u ballkanizua, tha një kritik. Kritik ose autokritik bëheshe në kohën e xhaxhit kur të vinin fletrufe. Fletrufeja ishte një tjetër formë e tmerrshme e linçimit publik ku mund të shihej më së miri natyra tinzare e njeriut të ri me njeriun e ri nuk do merremi shumë sepse është ende shumë i fuqishëm. Fuqia e Kapitan Planet vinte nga era, uji, toka, zemra dhe zjarri. Zjarri i madh që dogji Romën nisi në natën midis 18 dhe 19 korrikut të vitit 64. Zjarri zgjati 6 ditë dhe shkaktoi shkatërrim të madh. I madh është dëmi që politika po i bën vendit ndërsa ne flasim. Ndërsa ne flasim ata vetëm mbërtasin, mbërtasin për veten e tyre sepse populli është i urtë dhe nuk trazon. Trazon robi kazanin e paçës, mjes për mjes, por të paktën dëgjon klubin, dëgjon klubin dhe kënaqet sepse klubi është pa lek. Lekëve në Amerikë u thonë dollaro, do thoshte një korçaro, por shumë korçaro me dollaro kanë ndenjur përgjithmonë në Amerikë. Në Amerikë ka shpinë edhe grupi që këndon tani nga shteti i Tennessee, The Kings of Leon dhe kënga Use Somebody. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 104 hapur edhe për ditën e sotme. Mirë mëngjes të gjithëve. Mirë mëngjesi. Hello, mirë mëngjesi. Kini ul tani. Shtat deri në orën 10 këtu çdo ditë me ju, miq të dashur. Në këto valë të radios është kënaqësi vërtet që jemi me ju. Faleminderit për dëgjimin, secilit. Djem dhe vajzat mirë. Të shkëlqyer duhet të themi. Të klubit të mëngjesit. Sot, flasim pak për uh, burrat dhe mungesën e miqësive tek burrat Disa artikuj të botuar në The Boston Globe, në New York Times gjithashtu Flasim për studimet e fundit që tregojnë se Në fakt nuk janë rezultatet janë të fundit, por studimet kanë zgjatur disa dekada për t'i parë mirë gjëra dhe zbulohet se ata meshkuj të cilët nuk mbajnë shokët që nuk i ruajnë lidhjet që izolohen, që transferohen e bëjnë. E kjo është një nga gjërat e Eri për të cilën mm. kur flasin njerëzit që isha isha para disa ditësh me një mikun tim, shumë të mirë, shumë i suksesshëm. Djal fantastik. Që sapo ishte kthyer nga një udhtim në Shtetet e Bashkuara. Mhm. Mm ku kishte vendosur se do transferohej përfundimisht në Shtetet e po. Bashkuara. Do marr dhe familjen, tha dhe do iki, nuk rri më këtu. Ai ka Ti i the 2-3 herë mos. Gjëra, gjëra që i kanë, jo, i kanë i kanë në vijë edhe këtu, po mund të bëjë punë edhe atje. Po tha, mm. nuk iki për vete, tha iki për çunat. Mhm. Mm Sepse nuk dua që çunat të rriten në këtë ambient. Ai në këtë lloj vendi, nuk e ka menduar këtë. Të gjithë kështu thonë. Ka shumë fjalë, po. Edhe unë Edhe ky i ka punët në terezi, po mm. them. Po. Më kupton? Po gjithsesi. Po një nga gjërat që Duhet marr parasysh. Në këtë është edhe ai izolimi social, po. Duhet ta fillosh çdo gjë nga e para. Sepse mund të mund të fillosh një punë shumë të mirë, mund të hapësh biznesin tënd. Amerika t'i lejon këto gjëra, nëse je i aftë, qielli është limiti. Edhe mund t'i bësh. Po shok është është më vështirë. Shokët nuk i sjell dot me vete. Domethënë, do kesh uh, po themi partner biznesi, do mbyllësh punën me ata, do hash një drekë, një darkë. Të vesh marrë në punë me pak fjalë. Po. Mm. Tregonin historinë e njërit për shembull. Ëm ehm, uh, që e dëgjoja me me shumë vëmendje. Një zotëri që humbi që fitoi lotarinë. Mhm. Mm. Më falni për rrëshqitjen frojdiane, humbi lotarinë. Po çfarë bëri? Fitoi lotarinë dhe pastaj humbi. Dhe jo, jo, nuk e humbi. Uh, shkoi, bleu një shtëpi. Tam. U shpërngul nga lagja ku ishte rritur. Mhm. Mm ishte një lagje jo e keqe, po jo më e mira. Po ishte një lagje ku ai njihte të gjithë, kishte fqinj që njihnin prej dekadash. Mhm. Mm Mund të trokiste kudo. Dhe të gjente një mbështetje apo diçka. Dhe shkon dhe blen një shtëpi në një lagje shumë ekskluzive, ku ky nuk njihte Asnjeri. Ku ky s'kishte asnjë mik, asnjë gjë. Ishte vetëm shtëpia e këtij e luksit. Nuk punonte më. Përpara punonte, ishte çdo ditë në punë me shokët, e ke parasysh? Po. Mm -hmm. Pimë një cigare këtu, do hamë drekë atje, do bëjmë një shaka, një barsaletë, do të tregojmë një Jo, ai s'kishte më nevojë të punonte, kështu që s'punonte. U mbyll në atë shtëpinë kukudh atje. ku nuk shikonte kurrë këta njerëz të tjerë që jetonin se Mirë, ky është gabimi i atij, se po, nëse ti ndërron vendbanim dhe je pranë me të tjerët, po, mund edhe të gjesh kohën për të takuar. Po do të them që e ktheva, thoshte, lotarinë, edhe fitimin e parave, u mbajta dhe u izolova atje. Mendova që e keqja më vinte nga njerëzit të cilët më rrethonin dhe s'kishte të bënte me atë. Mm -hmm. Nuk e di pse kjo prirja, për të ikur që këtu, edhe për të shkuar diku tjetër ku nuk njeh asnjeri, ku mund të jetë më mirë, mund të jetë më mirë. Por, njeriu qënka qenie Jo qënka, po ka qenë gjithmonë. Mm. Qenie që jeton në grup. Edhe edhe nevoja e njeriut për njeriun është tani më në ADN-në tonë. Edhe të injorosh të tjerët është të dalësh kundër natyrës së gjërave. Ne jemi njerëzit jetojnë në kolon në ça quhet? Në grupe. Në grup. A s'po them kolonia më? Në grup. Në grup. Vetmia nuk bën për njeriun social për ashtu. Po. Nuk bën, dhe edhe njëra nga gjërat që ndodh kur largohesh, sado mirë që të jetë, dhe është shumë mirë. Po po ju themi edhe këtë gjë që është një vend ku me mijëra njerëz në vit ia heqin vetes me kobure. Mm -hmm. Ose bëjnë overdozë me drogë, nga depresioni, nga nga pakënaqësitë, nga më të ndryshmet, nga vetmia. Nga vetmia në Amerikë, amerikanë puro. Bam. Ose një overdozë, hajt mirupafshim. Sepse është vetmia që nuk ka të bëjë se e, e marrin kështu që thonë sikur ka të bëjë vetëm me cilësinë e sallamit. Ai që që blen në supermarket, po nuk është vetëm ajo. Po. Nuk është vetëm ajo aq jeta e njeriut, nuk është njeriu është më kompleks aq. Është Se ti mund të kesh gjëra shumë të mira për të konsumuar çdo ditë, ëh, po marrim ushqimin në këtë rast, por kur nuk ke gjërat e tjera, Nuk ka vlerë as ushqimi që ti ha. Kështu janë të gjitha, është një zinxhir aq i gjatë që nëse nuk është njëra prej këtyre si hallkë aty, atëherë po. do këputet zinxhiri. Po ajo që është e vërtetë është kjo që të, të edhe ne po e quajmë veten që ne jemi një hallkë, ose familja jonë është njëra nga hallkat. Po. Edhe të tjerat bëjnë zinxhirin. Por nëse ti e merr një hallkë, po themi, edhe e flak në Amerikë, diku në mes të asaj, Është e vështirë për atë hallkën, nga njëra anë. Po ok, mund të mund edhe të shkojë shkëlqyshëm dhe për disa shkon shumë mirë. Shkon shumë mirë, e vërtetë. Fëmijët integrohen. Ëh. Mm e fëmijët bëjnë miq. Nëse fëmijët kam përshtypjen janë ata që përshtaten shumë më shpejt se sa një i rritur. Kanë shokët që në shkollë, ata po. nuk e vuajnë fare këtë gjë. Fëmijët një javë kanë problemin kur shkojnë. Po prindërit. Se është izolimi gjuhësor, është izolimi kulturor, është izolimi geografik. Është ndryshimi komplet i jetës tënde. Po. Është e vështirë. Është shumë e vështirë. Mm -hmm. Është shumë e vështirë. Ata që ikin pa e ditur se sa e vështirë është. Do, se nuk e, më kupton çfarë dua, se kur ti ke qëndruar në një pa. Po. apartament, po them për 30 vite, hm, se ka njerëz që kanë jetuar edhe më më gjatë se 30, është shumë e vështirë kur ti shkon diku mm. tjetër sepse gjithë kujtimet e tua ti i ke aty. Patjetër, patjetër. Dhe kjo është një ndër pjesët më të vështira. Unë shoh që janë në Facebook për shembull që janë nëpër vende të huaja. Mm. Edhe që rrin në Facebook shumë gjatë. Dhe mirë bën, s'ka problem, po që e shoh për shembull që në Facebookun e tyre, edhe pse janë shpërngulur me vite në Amerikë, mm -hmm. Facebookun e tyre gjithë statuset janë shqip. Po. po. Shokët e tyre janë andej, domethënë e ruajnë atë edhe dhe mundohen çdo ditë të jenë pjesë e bisedës që ndodh këtu tek ne, po. të po them bisedës së madhe publike, ngjarjeve, gjërave, janë mm. këtu, janë janë këtu mendërisht Uh, po se s'mund të mohosh atë që ti je uh, dhe nga ke ardhur. Janë vetëm fizikisht atje pastaj. Që tregon një nevojë, se ndryshe pse do të ishin atje? Kthehemi pas pak Club-in e mëngjesit. E këtë e kanë nevojë edhe ata që kanë qenë nga 20 vjet, e nga 30 vjet, po, po, jo më këta që kanë 56. Kthehemi pas pak. Club FM. Si, a mi gjithashtë është katarakti te ujëvara Mirëmëngjesi Mirëmëngjes Si jeni, mirë Kjo kënga ishte shumë e bukur Cila kjo, Waterfall? Si, ja Ma kupton se gjërat këshja Mirë Kam edhe një muzikë, kam një mm. muzikë nga ana tjetër këtej. Shumë e bukur dhe kjo. Oh. Na fton në lojë. Kë ka parë Blendi? Kë kam parë unë? Mhm. Kë kam parë unë? Mhm. Është pyetja për ju. 0692070222 është numri i telefonit 0692070222 Brun 0692070222 për ju djem dhe vajza nëse ju e gjeni para Jerit se kë kam parë unë dërgoni menjëherë dhe do t'ju japim një kupon nga Bi. Dyqanin e fëmijëve me lodra, karroca, rroba mm -hmm. tek qendra tregtare Toptani. Një është 2000 lekë të reja. 2000 lekë Kuponi që e shpenzoni te Bi, por gjeni kë kam parë unë. Tani kjo ting ishte është kuponi. Është brun. Është brun, po, është brun. Është nën 50. Po Jeri është nën 50. Kujdes Jeri. Mbi 40, nën 50. Brun. Është gazetar? Jo. Është politikan. Bravo ti. Është i Partisë Demokratike. Oh, oh e ngushtoi fare. I fillon emri me E. Jo, Altin. Oh. Jo. Më vjen oh, keq Altin. Um, Më vjen oh. keq. Po. Jo. Oh. Mban syze? Jo, Olta. Wow, Olta. Mm. Po tani e ka kollaj fare. Desha në fakt. Duhesh ti, unë përvëlova veten për të djegur pak S'kisha ndonjë ide Oke, mirë, kemi Lori tashi është deputet, është deputet Jo, Lori, u dogj Lori O, oh, Lori Nuk është deputet? Jo, nuk është deputet I PD-së, mbi 40, nën 50, nuk është deputet Mban syza? Po, e bëri pyetjen Olta ah, dhe thamë jo, jo, Jeri, vazhdojmë ty Altin Ti mban syza, gjeti? Ky ka qenë ministër? Wow. Ka qenë ministër. Po mos është ai, mos e ka ai. I fillon emri me A? Jo, ti nuk i fillon me A. I madh është ky. Zonja dhe zotërinj, edhe një herë tjetër. Kemi nga 40 në 50 vjeç, brun, i Partisë Demokratike, jo deputet, ish ministër, vazhdon Olta. LB. LB. Vërtet atë ke parë? Këtë çadra isha më. I ra në kokë. Ew. Njëra ndër më të vjetrat në tregun shqiptar kanë ndryshuar mënyrën e ushqimit të pulave në mënyrë që të ndikojë tek niveli i omega 3-shit, aminoacidit jetëshpëtues për njeriu, njëri ndër mhm. substancat më të mira që mund të marrësh për sistemin kardiovaskular, memorien, për rinimin e fytyrës, po themi këto. Pra anën e bukurisë, estetikën e tjerë etj. Mhm. Omega 3-shi Omega treshi, një gjë shumë e mirë për njeriu. Këto vezë të reja nga Aiba kanë 10 fish sasinë e Omega treshit që një vezë normale ka për shkak se pulat janë ushqyer në të gjithë parametrat shkencorë mm -hmm. për të prodhuar vezë të fortifikuara, si i thua, me Omega 3. Edhe janë fantastike, e shumë të mira për fëmijët, të rriturit, pleqtë, plakat, për të gjithë. Edhe macën e shtëpisë mund ta ushqesh. Po, e kam po. budalle. Me të verdhën e vezës. Me të verdhën e vezës. Mhm. Mmm, mm, sa e mirë. Dinë edhe ato se çfarë zgjedhin. E di, po kjo është bërë kjo. E kam budalle. Macja mm. ime është bërë një një ka aq shumë e ta marrësh që është një mace rrugësh që u shpëtua. ka aq shumë naze, ëh, mhm. në të ngrënë. E do atë me kokrra, po e do nga ajo e shtrenjta. Po sa herë mësojnë diçka të re, fillon dhe ndryshon po, pra, menuja. Po, e di, edhe fajin e kam unë për këtë. Sepse duhet ndryshuar, ëh, edhe ne vetë ndryshojmë. E ndryshojmë. Macja shumë mhm. përzgjedhëse. Ëh. Mhm. Në proteinën që macja mund të ushqehet praktikisht vetëm me proteinë, siç kam mësuar. Nuk ka nevojë për Asgjë tjetër. Po, e vërtetë. Mund të hajë vetëm mish, peshk apo ku di unë se çfarë, edhe është në rregull, por është shumë sqimatare në proteinën që ha, nuk ha çdo gjë. Mm -hmm. I do të mira. Kjo është e vërtetë. Edhe kështu. Po sot nuk e di se sot do jetë vetëm ajo një çik më gjatë. Edhe E mora, e mora me të. Mora, merr një 10 minuta të ndodhem me të në në mëngjes. Po. Shumë pak të marrka. Është një kështu. Po se ajo është. Prandaj vonohesh ti. Shiko, është është manare fare. Sepse është ka filluar të bëjë cirk tani. Ku do, po patjetër, ato çmenden që ikim. Jo, se mua më hipën te kurrizi po. kur filloj të bëhem gati, që po. nuk do që të më lërë. E ka shumë qejf ato. Po. po çështja është këtu që që të ndjek kudo, në çdo dhomë. Ku je ti do të jetë ajo. E rri të shikon kështu e ka ato sy të bukur kështu. Po ç'kemi? Ja, e kupton? Nuk e të parë, edhe e ndjen që ti do të rrezon. Kur të sheh një femër ashtu, mbas njëfarë kohe të hyn në zemër, kanë një mënyrë, e kanë batalje. E kanë batalje. Apo s'i ka të bukur ato sytë? Mm. Ja. Sy mace. Kështu, do të sheh në pikë të syrit. Çdo kohë. Është kënaqësi e vërtetë. Është super gjë. Kush i vjen e mirë? Do ta provoj. Mhm. Mm provoj. Ja. Tonin ma ha. Normal. jo, jo, tonin komshiun, Eltonin. M'i sulet Eltonit. Po nëse nuk e kanë qef dikë. Tonin ashtu. Sulen vërtet. Jo, jo, s'kam ashtu. S'kam ashtu probleme fare. Kisha fjalën për peshkun po. Mhm. Mm e ka qef shumë. Edhe Tonit mund t'i sulet një ditë. Mm. Mirë. Mund të ishte një segment shumë i mirë ky për të bërë për të bërë një përmendje për shkakun për një, ku diun, për një veteriner. Mm. A ka veterinerë në dëgjim? A keni juve miq të dashur klinika tuaja për kafshët? E dini që ne i duam kafshët shumë në klubin e mëngjesit? Po sikur të bashkëpunojmë bashkë për të promovuar biznesin tuaj, klinikën tuaj. Edhe produktet tuaja, në qoftë se jeni ju nga ata që importojnë, po themi këtë atë apo atë markë që s'e përmend dot tani. Për mace, qen, peshq Ne donim merrnim një iriq Jeri Ne ah, jo donim, asnjëherë nuk donim realisht Djali donte Sigurisht. Ajo don, por nuk ka nuk bëhej fjalë. Megjithatë unë isha një ditë nuk kisha asnjë para me vete dhe i thashë, "Ok, do shkojmë tek banka, do marrim para." Dhe pastaj do shkojmë edhe te iriqi, mhm. i vetëm jam, "Ok, më tha mua." Dhe shikonte për një Raiffeisen, se e shikon. Kalon në një Western Union dhe nga që i shikonte me të verdhë dhe me të zezë, thoshte, "Ja ku është." Jo, i thashë unë, "Është me të verdhë dhe me të zezë, po një tjetër." Mhm. Morëm dhe paratë, Unë nuk pyeta se sa. Iriqi ishte në një dyqan kafshësh, po. Mm. Nuk po nuk kisha ndër mend që ta blija këtë iriq, sepse nuk e di se çfarë iriqat bëjnë. Dhe çfarë ere vijnë. As bëhet llaf, domethënë, por që. Atij i pëlqente? Po ta prekje. Reagonte tek ato gjembat kështu, kishte një hundë shumë të lezetshme. Do ju flas për një person? Do të flas. Po, patjetër, nëse ju doni. Është nga Torino. Antonio e ka emrin dhe ka oh, filluar një sfidë paksa të veçantë. Po. Në fakt Antonio merret me dizenjimin e këpucëve, mm. fillimisht të këpucëve për meshkuj dhe më pas ka filluar të dizenjojë edhe për vajza. Por uh, vetëm uh, fund diku nga dhjetori fillimi i dhjetorit apo fundi i nëntorit të vitit të kaluar, ai ka dizenjuar një palë këpucë për meshkuj shumë interesante që janë të vetmet këpucë në botë që kanë uh, ar në përmbajtjen e tyre, po. Është e gjitha punë, flori. Mm -hmm. Është e gjitha punë e bërë me dorë, handmade, nuk është se ari që ai ka përdorur, janë këpucë të florinjta, po mm -hmm. ky është versioni i meshkujve. Janë të lara fijet. Nuk janë të lara, ja, është komplet uh, Janë këto që vendosen kështu si nga lart. Fije ari të uh, qepura me dorë në lëkurën e këpucës. Ah. Pra nuk është thjesht si aksesor, por mm -hmm. është pjesë përbërëse e lëkurës. Ajo është e gjitha e bërë me dorë. Okej. Okay. Dhe uh, nuk është se dëmtohet me kalimin e kohës nëse jo, ti i jo. vesh një herë dhe pastaj nuk i vesh dot më, pra është pjesë e lëkurës, nuk është e qepur si aksesor. Po mirë, kush ia blen këto këpucët e arta këtij? Ky tani këto e ka realizuar sepse është marrë shumë gjatë me këtë ide. Ose në Dhe tani ka filluar që t'i nxjerrë në në treg këpucët për meshkuj, shkojnë rreth 25000 euro, ndërkohë që versioni për femra shkon diku tek 30000 euro. Po, versioni për femra, edhe pse janë më ndoshta janë më klasike, më ka më shumë ar i bie. Jo, tek femrat e di pse është çmimi më më i jo, lartë se përveç përmbajtjes së floririt, mund të shtosh edhe gurë të çmuara. Oh, pra kjo varet nga preferenca. Ndërkohë që kjo nuk lejohet tek burrat. Ku burri do mbante Mhm. Mm Olta, kemi një fitues në ndonjë nga pyetjet që kemi bërë? Kemi, kemi. Pa jemi pa. Atëherë. Mm -hmm. Atëherë kemi ti e ke parë Lulzim Bashën. Lulzim Bashën po. Është Stella që fiton një kupon nga B 687 mbaron numri. Të Stella, kuponin nga B e ka fituar Stella B tek qendra tregtare Toptani. Toptani. Ndërkohë këngën e ditës e fiton Bruna 171 i mbaron numri, fiton dy bileta për në teatrin kombëtar. Shfaqja do të jetë Personazhi ynë, protagonisti ynë është shumë i interesuar te kjo gjëja që po i ndodh kësaj akullnaje dhe ai po e ndjek. Mhm. Mm Pyetja është çfarë është folja që është përdorur çfarë po i ndodh akullnajës sonë. Jam shumë interesuar për ritmin e akullnajës, që këtu shfaqet shumë qartë. Pra, jam shumë interesuar për ritmin e pip, pip. e ngrirjes. Ngrirje, okay. Jo, e shpërbërjes. Jo, jo, jo. E përparimit të akullnajës, no. mm. e lëvizjes. Jo. Shpërbërjen e kanë menduar shumë dhe lëvizjen gjithashtu. Jo, shpërbërja është e pasaktë, më vjen keq. Atëherë, çuna dhe goca. Keni tre dhurata për këtë. Nga Electronic Line, nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti dhe nga kinemaja Cineplex, një çift biletash, vetëm që të gjeni se çfarë i ndodh akullnajës. Mhm. Mm Po, jam shumë interesuar për ritmin e akullnajës, që këtu shfaqet shumë qartë. Po zhduket, po shkëputet, po mhm. lëviz. Mm, jo, jo. Rritja e dendësisë së akullnajës. Jo. Okej, okay, jo. keni mbetur, keni jo, pra, mbetur jo. ende pa e gjetur. Ende keni mbetur pa e gjetur. Ah. Mirë. Do të dëgjojmë këngë? Mm -hmm. Kur kthehemi do të kemi edhe pop quizin për ditën e sotme miq të dashur. Pyetje të lehta sot. Bëni gati ato. Ding donget. Ding donget tuaja. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit tani. The other side, Bruno Mars. Flasim pak edhe për një temë e cila ka të bëjë me studime të fundit që tregojnë se tepër të zënë me familjet, punët, detyrat, burrat janë duke humbur miqësitë e vjetra dhe izolohen. Me kalimin e viteve këto izolime bëhen më të plota. Mm -hmm. Dhe studimet po na tregojnë se vetmia është duke i vrarë burrat njësoj si sëmundjet e zemrës, diabeti e të tjerë. Vetmia është po aq e rrezikshme sa obeziteti apo duhanpirja, thonë ata, burrat që janë të vetmuar, burrat që nuk kanë një rreth social miq, Burrash të tjerë vdesin më shpejt. Pyetja është si mund ta mbajmë veten në jetë. Edhe kam uh, disa përgjigje që shkruajnë këtu Alioni për shembull na shkruan thotë ne i ruajmë lidhjet me miqtë dhe shokët e vjetër duke mos u martuar. Oh. Përshëndesim zotin Çaçi, po, është kjo Mirëmëngjes, njëra nga po. këto. Uh, profesor Gëzim Tushi na shkruan thotë është parashikuar thotë se vetmia dhe pasojat e saj do të jenë sëmundja më e thellë e shekullit të 21. Vincent Descombes, filozof francez i ditëve tona, analizon në mënyrë shteruese këtë patologji sociale, thotë profesor Tushi, në nëse do të mund ta bëjmë një bisedë të zgjeruar thotë ai për fenomenin e vetmisë në shoqërinë tonë dhe përtej saj, e unë do të isha i lumtur ta mirëprisja profesorin këtu në mm. studio, pse jo? Uh, si Dorena ka shkruar. Nëse i mendoni ndonjëherë, thotë, nuk e di nëse i mendoni ndonjëherë gratë, të cilat nuk kanë vetëm fëmijët, punën dhe detyrat, por edhe dhimbjet e lindjeve për fëmijët tuaj, rrobat që i vishni, të lara, të hekurosura, bukën që ju hani e ka me ne burrat. Ë dhe kur nuk është bërë mirë, shpesh edhe e kritikoni ambientin e pastër në cilin jetoni, rrugën e jetës së fëmijës, bukën e fëmijës tuaj, detyrat e fëmijës tuaj, dërgimin në shkollë të tyre, problemet, e, okay. këtë bisedë, kjo është një bisedë që vazhdon, vijon, do e bëjmë prapë, mm -hmm. por sot po flasim për se si burrat janë të paaftë të ruajnë miqësitë me burrat e tjerë, ndërkohë që gratë janë të afta. Gratë ulen në një bisedë, në një kafe, në një gjë dhe bëjnë biseda emocionalisht shumë të thella. Burrat me burrat nuk bëjnë biseda emocionalisht shumë të thella, mm -hmm. sepse kemi kompleks që të hapemi me burra të tjerë, ne bëjmë muhabete filmash, muhabete politike, mund bëjmë muhabet sporti e gjëra të tilla, muhabet peshkimi apo apo gjërash edhe çështje serioze sigurisht, mm. por nuk është se ne shkrihemi. Nuk shpalosni jo. gjërat tuaja individuale. Gratë kanë një aftësi ta bëjnë. Po. Gerti na ka shkruar Gerti Shella shkruan thotë problemi është i ngritur drejt burrat janë lënë në mëshirë të fatit të tyre posti, dhe posti. vetëm u është kërkuar të sjellin më shumë e më shumë dhe të pretendojnë më pak e më pak për veten e tyre. Kjo ka sjellë edhe shkëputjen e lidhjeve shoqërore dhe cënimin e natyrës së vetë burrit. Thotë uh, Gerti. Pra okay. kanë dalë gratë më të forta i bie. Janë më të forta, janë më të forta. Absolutisht. Po. Po, po, kjo dihej. Tani ne do ta provojmë që gratë më të forta edhe në Pop Quizin tonë këtu në klubin e mëngjesit. Unë kam bërë gati pyetjet, do të shikoni që marrin pjesë dy burra dhe dy gra në këtë quiz. Dhe në këtë lojë duhet ta them, meqë po flasim për po. këtë pjesë, Lori është gjithmonë më i shpejti. Lori mund të jetë më i shpejti, po Jeri unë kam besim tek ju.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 Jo, po e kemi edhe tjetër Altin? Atëherë, kur un të kur të gjëmojnë topat, oh. atëherë do të fillojmë pyetjet. Mirë? Kishte për provë. okay. Hapuni! Hey, ehm, um, atëherë. Ai që bën sinjalin akustik i pari, mm -hmm. ai ka të drejtën e pyetjes. Tam. E përgjigjes, më falni. Po presim edhe për audiencën, na përgjigjet në 069 20 70 222. Pra sa të mundemi. Po. po punë e madhe. Okej. Okay. Olta gati? Po po gati. Kalaja që ndodhet mbi qytetin e Sarandës quhet. Olta. No. Lëkursi. Lëkursi, bravo. bravo Olta. Ta tregojmë vetë. Bravo, bravo. Bravo Olta. O të lutem. Shumë mirë. Iku një për graf, miq dashur. Po Shpërthimi iku një për graf. Unë nuk dua vetë. Nëse ne e ndajmë në terma gjinorë jemi 1 me 0 për graninë këtu në klubin e mëngjesit për momentin. Olta me një pikë, pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Mos i bjer kot, lut. Goca, goca, goca, goca, kujdes. Goca, kujdes. Edhe këtu mund të keni pak në të parën nuk kishte ndonjë favorizim. Mhm. Por në të dytën mund të keni pak. Emma Watson. Tan, tan. Aktorja Emma Watson. e cila luan Belën tek e bukura dhe Bisha, po, që është në kinema tani. Luante Hermionin në këtë film shumë të njohur. Harry Potter. Harry Potter, bravo. Bravo Jeri. Jeri e saktë. I'm sorry Lori. I'm sorry. Unë kisha thënë ëndrra e një nate vere. Ja, jo, Lori. Emma Watson uh, luan uh, Hermionin, po, po i thonë. Po. Ja futa një çik. Har, do të thosha më kujtohet, s'e mbaj, s'e kontrolloj. Okej. Personazh. Vazhdojmë. Pyetja numër 3. Tam. Apo oh. pyetja numër 3. Po. Okej. Pyetja numër 3. Pyetja jo, numër 3. Okej, mirë. Do të pak më shumë ritëm kam përshtypjen unë. Shenj. Atëherë. Ky ishte kryeministri i fundit mashkull i Britanisë së Madhe. Lori. Ah. Kryeqytet europian Lori. Ah, kryeqytet europian. Po në Bruksel pra. Gabim prap Lori. Lori kujdes se do shkosh minus. Ej, Ratatouille, un Altinin e, e quaj se Altini nuk ka fëmijë dhe ti Jeri madje. Unë s'e kam po, parë. Po ti duhet ta kesh parë Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille. Në fakt është në Londër. Po të shkojmë në Paris, Paris mund të jetë në Paris ndoshta. Po, në Paris është në Paris, në Paris. Tani u kujtova që ti e ke e ke përmendur për punën e ushqimit. Un kam legjendën e Rozafës këtu. Po e lexoj një pjesë. Jepi. Shnosh ju o kunet. Po un do ju la një porosi. Kur të muroni n'mur, synin e djathtë ma lini jashtë, mm -hmm. dorën e djathtë ma lini jashtë, kambën e djathtë ma lini jashtë, gjinin e djathtë ma lini jashtë, se djalin e kam vogël. Kur të nis të kjaj, me njanin sy do ta shikoj, me njanën dorë do ta ledhatoj, me njanën kamb do ta tund djepin e me njanin gji do t'i jap me pi. Po. Mhm. Gjini mu ngroht, kështjella mu qëndroft, djali jem u trimnoft, u baft, mret e mretnoft. Është mhm. si mbaron po, po. legjenda po. Që është shumë e dhimbshme. Po, shumë e dhimbshme. Mhm. Kështu që ishte ana e djathtë, e çdo gjëje. Ah, okej, okej. Pak Rozafë në Club FM në 100.4 miq të dashur. Kush tha që folklori nuk mund të jetë cool? E pas pak Katy Perry është cool bashkë me Skip Marley në këtë këngë që është Chained to the Rhythm. Oh yeah, dhe funksionon. Oh, Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Disa fakte interesante rreth vezës Pjesa e verdhë e vezës është burim i shkëlqyer i një substance që njihet si kolinë apo dhe si vitamina J, shumë e rëndësishme për të përmirësuar funksionet neurologjike dhe inflamacionet. Kjo vitaminë këshillohet shumë edhe për gratë shtatzëna sepse ndihmon në zhvillimin e trurit të fëmijës. Prej kohësh vezët konsiderohen si armike të kolesterolit, por studimet e kohëve të fundit përgënjeshtrojnë kategorikisht këtë ide. Ngjyra e të verdhës së vezës varet nga lloji i ushqimit që ka ngrënë pula dhe nuk ka të bëjë aspak me veçoritë ushqyese të saj, të cilat nuk pësojnë ndryshime negative. A ka ndryshim mes vezëve që e kanë lëvozhgën me ngjyrë të bardhë dhe atyre që e kanë ngjyrën disi të kuqe? Jo, asnjë. Nga këndvështrimi i vlerave ushqyese ato janë të njëjta, por pak njerëz e dinë që vezët me lëvozhgë të bardhë bëhen nga pula me pendë të bardha dhe anasjellta. Pulat me pendë të kuqe bëjnë vezë të kuqe. Sipas një studimi shkencor, një mëngjes i pasur me proteina ndihmon në shmangien e kalorive, yndyrnave dhe sheqernave të tepërta. Gabimi më i madh është mos të hash fare mëngjes. Sikur të hani të paktën një vezë në javë në orët e mëngjesit, do të shihni se ndjesia e pangopjes do të zhduket duke ndihmuar kështu në eliminimin e mbipeshës. Skadenca e vezëve mendohet se është 28 ditë pasi ka dalë nga pula, por në të vërtetë nëse ato ruhen në vend të freskët mund të konsumohen edhe pas një muaji. Gjithsesi, nëse keni dyshime, fusni një vezë në një gotë ujë. Nëse veza zhytet, vazhdon të jetë e freskët. Nëse qëndron në mes, mund të konsumohet dhe nëse qëndron tërësisht në sipërfaqe është shumë e vjetër, ndaj më mirë hidheni. Mosha e pulave është shumë e rëndësishme për cilësinë e vezës. Sipas një studimi amerikan, vezët më të mira janë ato që bëhen prej pulave të reja dhe nga ato që janë më të vjetrat. Sa për pulat me moshë mesatare, ato prodhojnë vezë më pak të shëndetshme. Sipas të dhënave mjekësore, një vezë mesatarisht përmban 20 për qind të kërkesës ditore të vitaminës A, 10 për qind të kërkesës ditore me vitaminë D të nevojshme për ndërtimin e skeletit, 10 për qind të kërkesës ditore me vitaminë E, antioksidant natyral që ul efektin e plakjes, 10 për qind të kërkesës ditore me vitaminë K, e nevojshme për koagulimin e gjakut. dhe shumë vitamina B të cilat përfshihen në reakcionet kimike brenda trupit. Por edhe vlerat minerale nuk janë të pakta. Një vezë përmban 17% të nevojave tona për fosfor, 15% të nevojave për hekur, i cili është i rëndësishëm për oksigjenimin e duhur të indeve. This is Club FM 100.4. Di ç'ka ndodhur? E cila ka bërë uh, një tjetër transfert aksidentale parash. Kjo është e dyta në pak kohë. Mm -hmm. Banka është një bankë kreditore. Ë uh, është përmendur edhe këtu në Shqipëri se ka kredituar linjën e interkoneksionit midis Shqipërisë dhe Kosovës, KFV-ja, po gjithsesi. Ëm um, kjo ka ndodhur në datën 20 shkurt kur Atje në Frankfurt Kjo banke mm -hmm. Pronësuar, domethënë që është nën pronësinë e qeverisë gjermane për zhvillim Ka kaluar 4 më falni 5.4 miliard dollarë Tek 4 banka të tjera mm. oh. Siç njofton Deutsche Welle Dhe kjo transfert prej 5.4 miliard dollarësh mm -hmm. është bërë kot. Si kot? Kot. Aksidentalisht. Arsye e vogël. Aksidentalisht. Ë uh, arsyeja ka qenë një Ashtu jam për këtë? Mund të mos flasim se si duket apo. Jo. Ë Ka qenë një programues i cili ka bërë një gabim ah. konfigurimi. Thonë ata, programuesi ka qenë madje i me me përvojë, thonë ata. Tam. Dhe gjithsesi e ka bërë. Kështu që banka lëshon 5.4 miliard dollarë amerikanë, që i bie 5 miliard euro. Ka bërë një transfer 5 miliard euro dhe nuk e di pse e ka bërë. Oh ia ka çuar, po. Tani janë duke bërë një hetim për të identifikuar ekzaktësisht se cili ishte gabimi dhe për të shmangur gabime të tjera në të ardhmen, thonë menaxherët e bankës. Dhe paratë janë kthyer. Katër bankat e tjera që kanë parë që wow, wow! Miliarda. Oh. E ke parë çfarë bën aty? Ndaj, kur erdha oh, sot oh. mëngjes. Po, ishin zero tani janë 1 miliard. 1 miliard e gjysmë tek ne. Se si e kanë ndarë këta? 5 miliard në katër banka. Megjithatë, ë uh, kjo është çfarë ndodh në Gjermani. Nuk e di. Ka një sensibilizim për sa i përket kthimit të asaj që nuk të takon. Është e vërtetë aty. Ka ditë për shembull që ti e zëm, nuk e di. Ndodh që ai kompjuteri ngrin. Ndodh që ke humbur kufjet, a i ke harruar në shtëpi dhe vjen i mm. papërgatitur. Duhet të merresh me Oltën etj etj kështu. Po të bësh gabime pra, si transferta e 5 miliard dollarëve, mua nuk më ka ndodhur. Se të vjen shefi dhe thotë, Altin, ça ke bërë? Po mirë mos e e tillë është puna. Nëse nëse ke transmetuar një këngë nga era i strefi jashtë radhe, po themi, e ndryshe është nëse ke transferuar 5 miliard dollarë aksidentalisht oh, po, po. nga banka 5 miliard. 5 miliard. Po mirë pra po, ata punë me lekë kanë, kupton, ne punë me këngët, ata punë me lekët, kështu që Ja ne gabojmë te këngët. Që mundoj të bëj gjëra kur jam njësoj. Olta. Mund të gabosh me gjëra të vogla, po jo me shifra të mëdha. Mos ma merr për ters, po një bankë si Akoma më keq Altin. Po të kishim ne në Club FM 5 miliard dollarë, di ça do të bënim. Do As... hapnim një televizion. Asgjë s'do bënim me siguri. Do blinim një televizion. E pra e. Kthehem pas pak luajmë mëngjesit, sepse do lejmë ne. Kthehem pas pak luajmë mëngjesit, është eh, Kaleo tani në Club FM. Way down we go. Do we get what we deserve? Çfarë bëjmë? Me sa duket po. S'u marr vesh gjë. Mirë mëngjesi, po s'kam atë. Ma ka hequr Olta monitorin, çfarë të bëj unë? Nuk e shoh. Do të shkoj. E mora në shtëpi unë atë. Shoh këtej. Dhe ti më nxjerr shumë mua vallai. Unë sa që shikoj veten tim e shikoj atje. Sa e urrej këtë fundin e po. emisionit. Dua të jetë deri nga 12-ta. E di. Deri në 12? Shpifi. Po mund ta provojmë. Ose 10 pa një çerek. Është njëri. Me kokën këtej. Hey, um Një shpi në Oklahoma A dhe të nësurës kam përta gjithë jo, asë njëri jo. Mos u shqetëso fare për ato Po shikoj një gjë Në Oklahoma në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kanë uh, ligje të ndryshme nga ato që kanë këtu tek ne Dhe një natë në një shtëpi atje Në këtë shpinë këtu madje. Po shikoj, mm. kam dalë prapë unë atje. Po e pamë shpinë. Shikoj. Është kanë shkuar tre adoleshentë në këtë shtëpi. Në atë shpinë atje po. Kanë shkuar tre adoleshentë natën dhe një e katërt ka qenë një vajzë 21 vjeçare e cila i priste në makinë. Këta kanë qenë pajisur me maska, mm -hmm. me doreza, me thika oh. dhe me nga këto që që quhen doreza hekuri. Mm -hmm. Domethënë dorashka nga njëra anë dhe doreza hekuri Nga ana tjetër, këto që janë për grusht. Mm. Dhe atje janë përballur brenda në shtëpi me të birin e kësaj shtëpie, një 23 vjeçar, edhe ky i pajisur me një automatik AK-15. Ëh? Nga këta të po. mirë domethënë. Po. Fuqishmit. Një automatik me cilin ka vrarë të tre. Oho. Adoleshentët, dy ishin 17 vjeç, njëri ishte 18 vjeç. Dy janë vrarë në kuzhinë. Njëri është qëlluar brenda në shtëpi, por ka rënë për tokë për jashtë kur ka vrapuar për të dalë dhe që aty nuk është ngritur më, ka vdekur në vend. Ëm, oh, oh, oh. um, tre të vdekur në një hyrje në shtëpi. Kanë hyrë natën në errësirë për të vjedhur, nga sa kuptohet, ky nuk ua ka përtuar fare. Tani kjo vajza që ka qenë shoferja, që i priste jashtë, ka ikur. Dhe pastaj disa orë më vonë ka vajtur vetë në polici ku është dorëzuar. Dhe ajo tani akuzohet për ë uh, bashkëpunim. Vjedhje, në mm. bashkëpunim për vrasje gjithashtu. Pse? Për vrasje. Sepse në Oklahoma, në Shtetet e Bashkuara, është i tillë sistemi ligjor që nëse ti merr pjesë në një aktivitet që rezulton në vdekjen e personave. E dikujt ti akuzohesh? Oh. Mund të akuzohesh për vrasje. Pra nëse ne jemi dy hajdutë, njëri prej nesh vritet, tjetri hajdut mund të akuzohet për vrasjen e tjetrit, edhe pse nuk e ka vrarë ai, mund ta ketë vrarë i zoti i shtëpisë për ah. vetëmbrojtje, mhm. por si i përfshirë ah, në këtë. Shikoj, shikoj. Andaj ata ia hedhin, kështu që kjo tani që ishte shoferja, kjo akuzohet për vrasjen e të treve. Oh. Ndërsa për momentin për momentin, uh, i zoti i shtëpisë, ky djali 23 vjeçar që i ka vrarë, mm -hmm. nuk akuzohet për asgjë. Normal. Ka një ligj ata që quhet stand your ground dhe në shpinë time unë jam zot, në shpinë time ti s'ke punë. Në qoftë se ti je në shpinë time, unë kam të drejtë edhe të ta marr jetën dhe nuk përgjigjem për këtë, sepse jemi brenda pragut. Ky është ligji. Okej, bën më të përgjegjshëm edhe ata që duan të vjedhin. Por, po, kjo është kjo është se si ata e kanë ligjin plus që kanë një gjë tjetër që në Amerikë ti mund ta blesh një pushkë. lirisht, është është me ligj, pra që ke të drejtën e mhm. armbajtjes, jo të kërkosh leje që të mbash armën, por thjesht me me një proces që është njësoj, është është shumë i thjeshtë. Ti mund ta marrësh armën për të mbrojtur shpinë tënde. Mm -hmm. Nuk është aq e kollajtë. Dhe në, në shtetet e jugut është më e lehtë që të të mbrohesh, të thua se ishte për për vetëmbrojtje sesa në ca vende të tjera më më liberale në Amerikë. Domethënë nuk është gjithandej njësoj, po, njësoj kjo. Mm -hmm. Sepse edhe rasti i vetëmbrojtjes duhet të jetë specifik, se mund të ndodhë për shembull. Që ata dorëzohen. Tam. Po. Më kupton? Brenda shtëpisë fillojnë qajnë, janë adoleshentë, janë nga 17 vjeç, bënë një gabim. Dhe ti i rreshton në kuzhinë dhe i vret. Pastaj nuk është më vetëmbrojtje, jo. Okay. Po, po, kjo s'ka kuptim. S'është më vetëmbrojtje. Është Pastaj është vrasje. Mhm. Mm Kështu që edhe pse për momentin autoritetet thonë që duket si vetëmbrojtje, duket si vetëmbrojtje, megjithatë do ta do ta shqyrtojnë në detaj se çfarë ka ndodhur atë natë atje, që tre të rinj humbën jetën ë për vjedhje. E nuk morën dot asgjë. Ë për këtë. Ndërkohë që s'ka vetëm lajme të këqija, e fundit për sot e me këtë do ta mbyll ju premtoj. Mhm të paktën ta mbyllim me një lajm të mirë. Kanë arritur ë uh, shkencëtarët. Që ta kthejnë një gjethe spinaqi në zemër. Oh, në zemër. Në zemër. Wow. Seriozisht? Ja. Po jo, më jo, çaj. Po po po. Wow. Ja ku e ke këtu. Shikoje këtu, këtu është para se të kalojnë bojën e kuqe. Si duken dhe kapilarët. E shikon bojën e po. kuqe? Mhm. Dhe këtu është mbasi kanë kaluar bojën e kuqe. Tani kjo është bojë e kuqe. Sepse këta e kanë trajtuar këtë, nuk di eksaktësisht çfarë kanë bërë okay. me këtë gjethen e spinaqit, te National Geographic po lexoj, por e kanë trajtuar këtë edhe për ta ndryshuar gjenetikisht në mënyrë që ajo të fillojë të kryejë funksionet e një zemre. Dhe wow. dhe kapilarët e kanë përdorur gjethen e spinaqit vetëm si një skelet për të ndërtuar qelizat që i kanë ndërtuar mm. ata, i kanë ndërtuar vetë në formën që jep gjethja e spinaqit, në mënyrë të tillë që të jenë uh, kryejnë funksionin e zemrës dhe kapilarët e gjethes së spinaqit janë kthyer në kapilarë ku kalon boja e kuqe e provës, mm. por që provon që mund të shërbejnë Në për të kalojnë gjak, uh, gjak si vena. Mm. Po. Fantastike. Dhe thonë që ne mund ta bëjmë këtë gjë. Thonë ata duke përdorur gjethen e spinaqit apo një gjethe tjetër si skelet, ne mund të ndërtojmë ë uh, që quhet tissue, pra pra ind. Pa, po. ind po. njerëzor. Mm -hmm. Ind të zemrës dhe pastaj këtë mund ta përdorim këtë ind për riparime. Ka shumë zemra që janë të dëmtuara, kanë mure të atrofizuara të ku di unë tani të nuk janë më elastike siç kanë qenë përpara, gjithë mm -hmm. me plakjen e me gjërat. Këta mund ta përdorin gjethen, ta kthejnë në ind njerëzor të pranuar nga pacienti dhe ta përdorin atë pastaj për të bërë arna, po themi, mm -hmm. të një zemre. Shumë Se për të vuhet shumë, sot se. Po, po, Ajde të gjesh atë gjënë. Sa bukur. Kështu që? Shpëtuam. Spinaqi. Ia hodhëm. Veç ngrënies, pra ka edhe këtë. Ka edhe këtë, po. Mund të hahet, po mund edhe të futet në kraharor. Sa mirë. Të shërbejë si zemër. Ka dhe hekur, jo për gjë. Po, e do jo, të thonë. thonë. E do na thonë zemër hekur pastaj. për ty në fakt do ishte një zbutje. Po sigurisht. Nga nga ajo që je tani. Normal. Guri dhe hekuri. Hekur, po. Mirë, uh, atëre?